الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في الكماء كن وصية أنتم صلى الله عليه وسلم وصو الصلاة والصلاة تقوم كن إلى رواية ونشأ kupendezwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam na ile mambar ya mwisho kuyaona msikitini kwa wale masahaba radhiallahu anhum na kataja riwaya zingine kadhaa kuonesha kwamba haya ndio maneno ya mwisho yeye kuwahusia umma wake ni masala ya sala na masala ya wale milku yamin wale watu ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amewajalia wako chini ya milki yenu muwafanyie ihsan maana ni wanadamu kama nyinyi kutaja riwaya za Ali na riwaya za wengine katika masahaba wakomea hapa sasa asema Sheikh hafidhahullah wa hadha bila raib na haya yote tuliyataja kuhusu yeye kuhusia sana jambo la sala يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام hii bila shaka yatuonesha sisi ukubwa wa cheo cha sala kwenye dini manake haya ndo maneno ya mwisho yeye sallallahu alaihi wasallam kutamka kisha akafa kabisa hivyo hii yaonesha wazi kwamba ibada ambayo kwamba yenye cheo sana katika Uislamu moja ni sala وعظم عناية نبينا عليه الصلاة والسلام na وكم wa صلى الله عليه وسلم أكون عناية ناية أكون عناية ناية يعني أنا ana ناية nayo كي kichunga sana عبادة ومن يقرأ أحاديثه الشريفة لا لا يصوم حديث ذاك شريف ووصاياه المنفي المنيفة في حياته في حياته na atakaye kusoma wasia zake za mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kwamba ni wasia zilio zilio na hali ya juu almunifa yani almurtafi'a almurtafi'a yani wasia zilio na cheo pia au ziko juu kulluha zote hizi wasia na hizo hadith yudriku qima tasala ukisikia ukasoma basi utadiriki na utakuta qima tasala umuhimu wa sala na cheo cha sala fi alislam na cheo chake katika Uislamu وقد كان من شأن hadhihi الصلاة sasa akupa kama mfano ni katika cheo na umuhimu wa hisala sala annaha khusat min baini alfara'id wa umum at-ta'at ni kwamba hii sala imehusiwa baina ya zile faradhi zingine zote na toa zingine zote imehusiwa kwa jambo gani أن الله تبارك وتعالى لقب الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه إلى ما فوق السماء السابعة السابع ألفان معراج انتقوا أمتم صلى الله عليه وسلم سفار معراج فك السماء السابعة فك منه يا سابع نعكيرودي ndipo alburudina البرودنا عبادة يا صالح عبادة يا صالح هي قصة معراج ni katika, katika hadithi za wazi ya hali ya juu kuonesha kwamba hii ibada si kama nyingine si kama nyingine maana ibada zote zimeshuka na akiwa yeye sallallahu alaihi wasallam yuko ardhini lakini alipotaka kumpa jambo hili kubwa alimtukua safari ya juu akaenda naye mpaka huko juu na akamfaradhia sala yeye mwenyewe Allah pasina Jibril kuingilia katikati mubashara alizungumza naye na akampa sala bila ya kumtuma Jibril alayhi salatu wasallam ambao kwamba ibada nyingine zote alimtuma malaika ambao kwamba amewakilishwa kwa hii ni dalili ya wazi ya hali ya juu kuonesha hii ibada pana ya machezo wala si ibada sisi kutukulia usahali na kupuza na kuona kwamba ah haina neno mimi naelewa au mimi najua la nahitaji kukusoma sana hii ibada na kujua adab zake na kujua wajibati zake na kujua umuru ambao kwamba mutaallika bisala kwa nini kwa sababu pia cheo chake hii ibada si kama nyingine alitukuliwa sallallahu alaihi wasallam juu mpaka mbingu wa saba eh? mpaka Jibril alifika mahali akamwambia mimi hapa basi eh? mpaka sidratul muntaha akamwambia hapa basi maana huko nazo wenyewe ni muntaha yani muntaha alkhalq viumbe wote wakomea hapa لو تقدمت خطوة لاحترقت أمامي جبريل ما يلزي أن تصنيها فسلتين لو نتتنقلية تينا خطوة موية لاحترقت كشومك من سلتين يعني هذا أنه مش وانه حتى موتي أن تنسى السلام هابو دو حتى زنقمزنا الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب من وراء حجاب نكت كمام ولم فرضية نصالة كيك وفرض عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلاة من فوق سبع سماوات أكم فرضيه هي عبادة صلاة أكجوه من هنا وسمع الأمر بها ناك اسكيه أمري وفرضها من الله تبارك وتعالى بلا واسطة نهي الله كم فرضيه متومي صلى الله عليه وسلم هي صلاة إلكو هكونا وسطة هي مباشرة اليونجينا متومي صلى الله عليه وسلم مباشرة فرضت عليه خمسين صلاه hii ndio ilikuwa mara ya kwanza mara ya kwanza alimfaradhia sala 50 sala 50 kushuka hivi akakutana na Musa alayhi salatu wassalam kama kwenye riwaya ilivyoeleza fi sahih akamwambia umma wako tutif hada mimi umma wangu aktharu jisman wa quwwatan kuliko umma wako umma wangu walikuwa watu wakubwa miili mikubwa sasa na nguvu na zimeshindwa na sala kidogo eh wewe wako hawawezi kabisa hizo 50 rudi utake takhfif na akarudi mtume sallallahu alaihi wasallam kama riwaya ilisema mara kadhaa mpaka ikafikia mwisho ngapi hams akamwambia was'alillaha an yukhaffifa an yukhaffifaha muombe Allah akukhafifishie akupunguzie hii faradhi ni kubwa ni mzito na mume wako hawawezi hawawezi fakhuffifat ikakhafifishwa ila khamsi salawat kutoka 50 mpaka ikafikia 5 mara kadhaa alienda na hapo hapo baada ya 5 alimwambia nenda tena utaki takhfif Musa alayhi salam Tume sallallahu alayhi wasallam akamwambia sasa hapa قد استحييت نشاونا هاي شاكونا مرة كذا نكيلا نكيلا نفيوا أقام بها ساسا قد استحييت ميمي ساسا نشافاني حايا نمولا وانغو فانو زدوشا إن شاء الله نا أم وانغو التويزة سلطان دو أكشوك فكانت خمس صلوات بالعدد دو إلي مراميش الكمفانية تانو الله سبحانه وتعالى قام هن خمس وهن خمسون yani hizi sala ni tano nimekupa kiidadi wa hunna 50 yani fil ajr lakini ajira yake zile zile 50 nilikupa mwanzo ndio ajira yake kwa umma wako kisali 5 salawat ni kama misali 50 sala fil yawm wal layl mtapa ajira vile vile sala 50 ndio akamwambia hivyo فكانت خمس صلوات بالعدد zikawa kwa idadi sala tano wa 50 fi thawabi wal ajr na katika thawabu na ajr ni sala 50 baina ma umumu taat baina kwamba zile taa nyingine zote wa jamii al faraid na faradhi zingine zote wal ibadat na ibada yanzilu ilayhi jibril alikuwa kishuka jibril ndio akimletea ibada fi al ardh hapa ardhini yubayyin lahu wa yuhi ilayhi akimbainishia ibada fulani na akimletea wahi fahadha bayyinun بس هي حديث كوازي لنا كتسيسي مكانة الصلاة العظمى تبين لنا يتبين شيء سيسي شيء تصالة أبا تقام نشيء كيكوب وكو الله سبحانه وتعالى في عبادة الصلاة لذلك تومي صلى الله عليه وسلم لتاريخ وكنا كبيبه هي صالة كتوكا كوني أرضي eh akaoshwa sawa sawa tena mara ya pili na hapo baada ya kuoshwa moyo wake tena mara pili ndo akaenda naye juu sasa Jibril alayhi salatu wasalam akaenda kuchukua hizo sala wa min asaf asema sasa katika mambo ya masikitiko eh ni katika mambo kusikitisha ambalagha alhalu bi ba'dhi an-nas ni kwamba hali imefikia kwa baadhi ya watu anjalu walifanya lailatul isra wal mi'raj ليله tahtifal anasema haya ndo mambo ya kushangaza na ya kusikitisha kwamba kuna baadhi ya watu waliofanya huu siku sasa wa Mi'raj na Isra Mi'raj walifanya ni usiku sasa kufanya ma, mahafla na maadhimisho kuna watu subhanallah ajibu wao ibada zao zote maadhimisho kama haadhimishi Isra haadhimisha Mi'raj haadhimishi Mi'raj haadhimisha mazazi akitoka mazazi mwakampia akitoka dini yake yote atembea kwenye maadhimisho sijui atafanya ibada time gani yeye huadhimisha mara utasikia maadhimisho sijui ya Rajabu mara maadhimisho ya Shaban mara maadhimisho sijui ya nini wakaa kasoma ile qasaid mara yani subhanallah hii la shaka ni musif jiddan eh ndio asema sheikh ni katika mambo kusikitisha badili hichi kisa cha Isra na Mi'raj kile ni ibar wewe wapata ibra kwa sababu kijambo kubwa alikwenda kufanya huko zaidi ni kutukua swala sasa badili wewe usome darsa kwa hii hii kisa ikupatie darsa jambo gani kubwa alikwenda kufanya mtume huko ni ni swala sasa hata kama wewe mwenye kuzingatia na hichi pesa za Isra na Miraj itakuwa ni hili jambo la sala kwako wewe hapana mchezo nalo sio hafla hafla itakusaidia nini haya tumekaa tumesoma tumekula meishi pengine kwenye ile hafla hata sala inaweza kupita ah au kama haikupita basi utaichelewesha utaiswali mutaakhir maana tuna sherehe zaidi ndio hali zetu kwa hivyo ina maana bado hatujaelewa hii safari malengo yake ni nini watu wameona waona hii safari malengo yake ni kama tarehe kama historia ataka kila mwaka la hii safari iko wame mtume sala salam amepanda kwenda kuchukua sala unta kuna kitu kingine kwenda kufanya amekwenda kupewa sala kwa hivyo kama sisi tuna akili za sawa sawa ni tuzingatie hii safari anakwenda kufanya nini anakwenda kuchukua sala kwa hivyo sisi na sala takatuamiliane vipi hivi ndivyo watu wanavyofikiria ambao kama ni watu wenye busara lakini kwamba sisi tangojea matukio yatokee kisha tuyaadhimishe la shaka hii haya mapenzi ya kileo haya mapenzi ya kileo na ndio utakuta mambo haya yamefanywa na watu wa leo tu hayakufanywa na wale watu wa kule waliotoka salafu salih na kutajid sahaba hakuna hata sahaba mmoja wala salafu salih wote ambao kwamba wako na mambo kama haya hawana maadhimisho ya hili wala hili wazi kwa nini kwa sababu walikuwa wajua kupenda tajua kwamba kupenda ni hivi sasa sisi hatujui kupenda hatujui kupenda lakini ndio wapenzi wakubwa kwa waliko wale kweli roho haenda kweli hatujui kupenda sheria mapenzi yake ndivyo. lakini tunavyohisi saa hii ndio tunaompenda sisi hata kuliko wale ambao kwamba hawakufanya haya mambo la shaka hii batil moja kwa moja batil na kila mmoja aelewa kwamba hizi sasa ni upuzi hakuna faida yoyote lidhalika utakuta masahaba walichukua mahaba hakikia ya mtume wasallam na sisi tukachukua makaka tuyajua hakuna faida yote kwa sababu tuangalia kwenye msimamo sisi na mtume sasa tuamfuata wewe angalia kila mmoja ajiangalie nafsi yake yeye afuata mtume alaihi wasallam kiwango gani ndio utajua kweli sisi watu tuna mapenzi hatu alafu rudi nyuma tu uangalie na wale waliotangulia kiwango chao cha mapenzi na mtume sasa kilikuwa ni kiwango gani utaelewa wazi kwamba kuna watu sawa sawa wanampenda na kuna wengine ni tafuta fursa fursa wataka lejina jina tu sisi ndio wafuasi lakini hakika yake hakuna kitu hakika yakrauna fiha alqasaid hasikiliza hizo hafla za miraji kuna jambo gani la maana linalofanya utafikiri ngawa taketi wasome hizi hadithi sahihi za hiki kisa wastambit wawashereheshe watu watoe ahkam kwenye hizi hadithi ah, kama nganga alikuwa malengo haya kidogo tungesema mtu hata kama mbida lakini amefaidika kitu fulani kwamba alikwenda kupata elimu fulani ya mera la lakini ni kikao kilichobeba kasida kasaid eh ukawa kasoma qasaid wayunshiduna fiha al-arajiz na wanasoma maurjuza urujuza hii na urujuza hii يلي مشاهير يكتكات لو رجوزة مع إهمال للصلاة تينا نكويبوز صالة وإضاعة لها نكويذيشة من الذي أمرهم بهذا شخص إيه؟ نانه الوتوم هاب فنيه ومن الذي دعاهم إليه ناني الوالنانية هاواتو كفاني ما ذميشو هيا أين هم من شأن المعراج وكوابي واو نقوصه لجانب المعراج wama jaa fihi na yale yaliyokuja kwenye mi'raj min ibarin adhima mazingatio makubwa sana yamekuja mafunzo mazuri na mazingatio makubwa kuhusu hii safari ya mi'raj amri امر bil بالمحافظه ala hadhihi salat na hili jambo la mi'raj ni jambo pana kubwa ambalo kwamba lahitajia tusome ndani nini almuhafadha tusome kwenye hii story kisa cha mi'raj tusome muhafadha ala hadhihi sala kwamba jambo na lengo muhimu nini ni sisi tuzihifadhi zile sala alokwenda kuzichukua huko juu zile sala mtume sallam alofungishwa safari kwenda kuzichukua hapana machezo hiyo itakayo ni ibada ya iko mbele yako kabisa kwenye kuihifadhi na isikupite na uitekeleze kama yeye mwenyewe anavyosema tufanye hii ndiyo mu'min anavyofanya fatara fi ba'dihim utakuta baadhi yao hawa wanaofanya hizi hafla tahaunan fi hadhi sala wenye kuipuza sana aweza kwa sala wakati imefika sasa usali ah, baadaye si wakati huko usali mwisho wakati almuhimu ile hafla ipate kuhitimika vizuri <clears throat> wastihanatin biha na yaonesha kuidharau kama yani swala kwake si kitu ati kina kina shani wala jambo lina umuhimu sana wala haonekani yeye kwamba ana hamu na ile sala ni akimaliza shughuli zake ndio atasali si kwamba ataitekeleza kulingana inavyotakikana lakinahu la yufawitu fi hadha alihtifala yani sala inaweza kumpita kuna shida lakini hizi hafla la yufawitu hafanyi kupuza hapuzi hata hafla moja wala hakuna kikao kimoja kitampita vikao vyote vya miraji atavipata eh kitu usiku wakasoma hizo kasida kuna mahali wakasimama wakasimama kuna mahali usikia wakakaa kuna mahali sijui wale e, Jibril alayhi salatu wasalam akamkhairisha mtu sallam baina maji na maziwa akachagua maziwa mtu sallam akana akamwambia laqad ikhtarta alfitra jamaa unyamaz ukaganya maji ya maziwa katoka maji ya maziwa yenyewe soma ile kisa fakhtara laban wakasimama fakhtara laban uganya maji ya milkshake <laughs> subhanallah msikitini ukanuiwa baada ya kushakuna ukaendelea baada ya waftara laban haya safari yake yani ni visa za wanavyofanya za banawasi ni kama hadithi unaosimulia watoto wadogo wakicheka hazina mazingatio wala zile riwaya wanazosoma zile riwaya zilosinangwa sinangwa riwaya ziko sahihi kwenye sahihain iko hadithi ndefu kwenye masala ya rai fi sahihain imeelezea kutoka mwanzo hii safari mpaka mwisho lakini hawataka utakuta zuo zipya sijui zinatokea wapi ndio utakuta kwenye hadithi al-mi'raj kuna nyongeza nyingi nyingi sana alifika mahali fulani si Baitul Laham akaambiwa sale hapa alipozaliwa Isa alifika mahali siku na kabla mamake hapa akaambiwa ngojea akafika mahali abwa sio akaambiwa kufanya nini yote haya kuna chochote alipotoka maka moja kwa moja mpaka Baitul Maqdis hakusimama hapa wala pale wala pale Baitul Maqdis akasali rak'atain moja kwa moja mpaka juu lakini angalia sisi tulifu kutoka maka mpaka Baitul Maqdis kumepangwa manga <laughs> mengi sana Alizeni atawaambia alifika mahali fulani kuna Baitul Lahma akasali akabanda alipozaliwa sio Isa akafika mahali fulani akaona sio kitu gani akasimama akafika mahali fulani yote ingani lakini yeye alipotoka maka ni moja kwa moja mpaka Baitul Maqdis hii ndio hadithi sahihi ile akasali Baitul Maqdis moja kwa moja mpaka juu خلاص safari imeisha lakini safari yetu tumeweza kuisoma masaa mawili msikitini maana safari yetu ndefu kuliko ya mtume ya mtume ilikuwa fupi ah stage ni moja tulisimama Baitul Maqdis mpaka juu halas ikaisha lakini yetu ndefu kwa nini kwa sababu ya haya tulimtoa tukamsimamisha hapa tukamsimamisha hapa tukamsimamisha kwa sababu kuna mambo tunataka kubuni kuna mambo tutakubuni kwenye kile kisa sasa mpaka tuzue bila hivyo kile kisa kitaonekana cha shamiri wala kitapata wafuasi mpaka kisinango kionekane cha pendeza bwana ishkala ha lakini ukikisimulia kama hadithi inavyosema ukaambia watu baada ya kisa sisi tusome mazingatio makubwa kwenye kisa nini ni masala ya sala na ibra wazi ikiwa ni hivi ndio watu watafaidika na haya matukio ya kisheria lakini kama masala ya kusoma kama hafla kumaliza tule tende zetu basi itakuwa ni hivyo hivyo ile faida itamalizikia baada ya pale kula baada ya pale خلاص mpaka miraji nyingine ndio tutakuwa na mazingatio tena la hawla wala quwwata illa billah shaka hii ni taksir wala yufawithu hadha al-ihtifal au nahwa wala haipotezi hii fursa ya kufanya ihtifal haimpiti na mfano wake min al-ihtifalat al-muhdatha katika mahafla yaliyozushwa eh Kwa hiyo si hafla ya miraj tu nakwambia hafla za zote za mawalid za nini fa aina فأين min haqiqati alittiba' waliqtida' والاقتداء وكواب hawa katika sharia hawa watu wanaofanya haya wako wapi kwenye hakika ya kumfuata mtume صلى الله عليه وسلم bi rasulih na kumuigiza mtume صلى الله عليه وسلم wako wapi hawa kwa nini yani hawamuigizi kama wenzao waumini waliotangulia wanavyomuigiza mtume صلى الله عليه وسلم wa aina haula'i min tabassum an-nabi sallallahu alayhi wasallam wako wapi hawa wanaofanya haya mahafla na kule kutabasam kwake mtume sallallahu alaihi wasallam wa dhahikihi na kucheka kwake wa qurratu ainihi na kile kitulizo cha roho yake au cha moyo wake biruyati ummatihi kwa kuwaona umma wake mujtamia ala hadhi sala wamekusanyana msikitini wanaswali kwa jamaa kwa nini hatusomi funzo eh mtume sallallahu alaihi akafungua pazia akawatazama akafurahishwa sana akapendezwa kafurahi sana swala ile ile ndio wewe unayoipoteza ambao kwamba yeye alipoona masahaba mujtamia wote jamaatan wahida fil masjid mpaka kafurahi akacheka sana sana akajua sasa watu wangu wamefahamu sharia kama ninavyotaka lakini visa kama hivi au ahdath kama hizi zikitokea hatuko sana sisi na hamu kutoa zile ibra zile ndani sisi hamu yetu kwamba ile tukio tulisimulie kulikuwa kadha kadha kadha ikaisha bila shaka hii haikupi natija mzuri haikupi haitokufanafaisha kwenye masala ya iman sana ikiwa wewe huzingatii kwenye haya matukio ya kisheria yakitokea asema mwisho innal muhibba haqqan hakika yule mpenzi wa kikweli li rasulillah sallam mpenzi wa kikweli anayempenda mtume sallallahu alaihi wasallam yutarjimu hadhihi almahabba huyatarjimu yale mapenzi yani yule mpenzi wa kikweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuyafasiri yale mapenzi akayaonesha mapenzi ya mtume ni hivi ah sio madai hapa ah anta kadha anta kadha anta kadha anta kadha eh mapenzi yetu ni haya anta shamsun anta qamarun anta badrun anta kadha anta nurun basi akakomea hapo hapo kwenye ulimi lakini haya maneno hatuyatarjimu kwenye vitendo tukayafasiri kupitia vitendo vyetu haya ndo mapenzi hakika wale atabakia kusifu tu eh nchi zake sura zake ziko vile nywele zake vile taba baada dhalik طيب baada kumsifu ni wewe wasema ni mzuri sana mtume ni mzuri mfuate huyo mzuri mimi nashangaa yeye ni mzuri wamsifu nywele zake mzuri kwa yake mzuri macho yake mazuri maumbile yake mazuri basi simfuate libakia nini ni utekeleze utarjim kwamba huo uzuri ni uzuri wa kweli au udai ama ni uzuri wa, ni, ni kufurahisha baraza kama yeye ni mzuri kweli mpaka sura mpaka mwili mfuate kwa nini yeye ni mzuri lakini kufuatwa ni wengine unaona hakuna tarjama ya mapenzi lakini tarjama itapatikana vipi kufasiri mapenzi ni baada ya kumsifu yeye msifu mzima ukimaliza mfuate huyo ikiwa ni mzuri wa tabia ni mzuri wa dini ni mzuri wa sura ni mzuri wa maumbile wangoja nini umfuate wafuate mwingine mbovu wa dini mbovu wa akhlaq mbovu wa sura ingeleka kilini kwa hivyo ina maana asiyejui kupenda hatujui mpaka sasa kuna watu hawajui maana ya mapenzi nini wao wanakupenda shahwa lakini wamesahau kwamba kupenda ni kufuatana na mpenzi ana kwa ana au sio na yeye mwenyewe kwenye mapenzi yake ya kidunia ayaona haya akimpenda mtu duniani atamfuata hatua baada hatua wazi na sharia basi yataka kumfuata yule ambaye kwamba wampenda wayuabiru anha biittiba'in sadiq wala vile vitendo vao havielezi kumfuata kiukweli yani yeye anadai amfuata lakini kitendo chake hakielezi kwamba yeye ni sadiq kwenye ile ittiba kwamba kule kumfuata yeye si mkweli waqtida'in tam na kumfuata kwa ukamilifu wataasim bihadi na kuigiza ile hadi ya mtume yani njia yake na maisha yake wattiba'i li sunnatihi alayhi salatu wasalam na kuifuata ile njia yake au sunna yake falisa at wa tabir tarjama au kufasiri kwa vitendo an mahabbati nabi sallallahu alayhi wasallam mahabba ya mtume takunu bi iqamati ihtifal hiyo haina maana kwamba ndo mpenda ati umehudhuria hafla fulani umehudhuria hafla fulani hiyo sio tarjama ya mapenzi tarjama ya mapenzi ni ittiba hapo ndo tutaelewa kwamba umefasiri haya maneno yako ya, unaosema wampenda tafsiri yake ni tuone kwenye kitendo haya mapenzi lakini ikiwa wewe wampenda alafu tafsiri ya kitendo chako chaendana na mwingine sio yule anayempenda la shaka hii ni tarjama mbaya kwa hivyo mapenzi yake hapatikani kwa kusimamisha ihtifalat au ihdath mawasim au kuzusha mausim au nahwi dhalik ama mfano hii mambo mimma btulia bihi an nas mambo walioomba baadhi ya watu zama minhum kwa madai kwa wao wanadai anna hadha min almahabba linnabi baada ya kuyafanya hayo yote basema sasa wao ndio wapenzi halisi ya mtume sallallahu wallahi thumma wallahi akala viapo mara mbili shekha asema law kana hadha min almahabbati haqqan hayo ikiwa ndio mapenzi ya kikweli wa min alittiba'i sidqan na ndio kumfuata mtume kikweli لكان أسبق الناس إليه الصحابة الكرام la shak ما صحابة wangeweka hafla hizi wangeweka sherehe hizi wangeimba mashairi haya ikiwa walifahamu kwamba hayo mapenzi lakini hawakufanya hayo wala mtume hakuambia mbona hamfanye ihtifali kila mwaka mkanisherehekea nimetoka miaraji juzi mimi mbona mwanisahau cheo changu kwa haraka hakuwaambia hivyo wala hakuwakemea la shaka hii ni kuonesha kwamba haingii kwenye mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo yale mahafla yao wenyewe wanajua wanamfanyia nani zile hafla zao za miraji wanamfanyia yule aliyowatuma kufanya lakini si mtume maana yeye hakuwatuma eh wantumwa na nani na wale wanaowatuma eh ambao kwamba wenye kuwapotosha na kuwalekeza dini vibaya wajua sio kila anayekulingania kisheria hata anania kukuongoza ha? kuna mwingine akulingania yeye lengo lake atakupotosha ile njia pesa kwa sababu atakamkao huko juu akienda huko akhera akienda atakamkao hataki kuwa peke yake ndio maana akupotoshee mambo ya hakika kuambia sio hivi ni hivi wewe ukimtii ukimsikiliza خلاص utakuwa shabiki yake huko kwa sababu mtume sallallahu alayhi mambo alieleza wazi siratul mustaqim ni hii kisha akachora njia ubavuni akasema hadhihi subul shaitan hadhihi subul ash-shaytan likulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi kila hichi kinjia panda kila hichi zinjia za ubavuni kuna shetani amesimama anakuambia njoo lakini ukitaka sawa fuata ile ya katikati as-sirat wazi haya mambo alitokea wazi mtume mpaka akachora line kabisa kwenye hadithi hii ndo sirat na hizi ubavuni ni njia za shetani subul ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل الله هي سبل الشيطان لذلك هي سير سبيل يمتون ولا مصحابة والتابعون لهم بإحسان نوال يوم التابعين أن يكون أفوات مصحابة لكن الصحابة رضي الله عنهم لكن ما مصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان ومن يكون أفوات بزوري لم يفعلوا شيئا من ذلك حلق فانيا ينبلو لوتك تفيزو ما مصحابة ينبلو لفانيا na wakafaidika na mi'raj walifaidika kwa kuitekeleza sala na kuihifadhi hapa ndipo masahaba walijua mapenzi ni haya utakuta kwenye hii safari wao kutoka waione hii safari khalas utakuta wao na swala walikuwa hawana mchezo na huku ndio kufaidika na hizi ahadathi zikitokea utakuta jambo la sala kwa masahaba wamelipa kipao mbele sana kwa sababu wajua cheo chake kwamba imetoka juu wa inna ma kana fi'luhum iktida'an bin nabi wao masahaba walikuwa vitendo vao ni kumfuata tu mtumi wataasian bi sunnati na kuigiza sunna zake waluzuman lihadihi na kujilazimisha na tabia zake na mwenendo wake hivi ndivyo walikuwa masahaba wakiishi na mtu akikuona wamuigiza yeye kila kitu wamuigiza yeye atasema ni fulani anipenda au sio mathalan eh, eh, mwenzako ukamwona wewe vile unavovaa mwana ya kuigiza anavaa ah ukienda ukinunua kitu na yeye amenunua kwake ameweka ukienda shughuli fulani amekufuata mpaka mavazi yeye unavovaa yeye avaa utakuwa na shaka kwamba huyu rafiki yangu kweli ananipenda utasema ah katika watu ambao kwamba wananipenda mimi ni fulani mpaka nguo unayovaa yani yeye sasa huyu huyu anayekupenda akikwambia yeye kupenda ni mkweli kwa sababu ametarjim yale mapenzi yake kwa kitendo chake unalifanya naye analifanya hubban lak na hii ndio kawaida na wewe kama hivyo hivyo mheshimu mtume sallam na wamtukuza na wampenda basi sikukaa kumwimbia nyimbo ha nyimbo hazisaidii wala yeye hataki kuimbiwa yeye analolitaka umuigize yeye anavovaa mtume na wewe uvae anavosali na wewe usali anavoabudu na wewe uabudu anavoamiliana na wenzake na wewe uamiliane na wenzako kama ye hapo tutajua wewe ni mpenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli na mapenzi yako miatarjimu kwa vitendo tutaelewa lakini mimi nampenda mimi nampenda waimba paka koe imeisha kwa kumpenda sana ukitoka tunde mambo mengine ala shaka hii ni urongo hawa rongo sio kweli au sio naktafi bihadha alqadr tukome hapa inshallah ya kumalizia kesho باذن تعالى الله تعالى اعلم صلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين